بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين hii ni sehemu ya pili katika kujibu madai ya Aweso katika video zake mbili alizozitoa kwa jina madrasatu ahli albayt طيب tutaendelea na mtindo ule ule tusikilize maneno yake kwanza alafu nielezee yaliyomo ndani yake bali wengine ingawa ni wachache wakavuka mipaka paka kwenda kumkosea heshima ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anhum. Na hili ili nilitatue, wengi wanadhani wanaojinasibisha na madrasa ya ahli albayt ama wanaojulikana, ili tuwe wazi wanaojulikana kama mashia, wengi wanadhani kwa kila mshia anamtukana Saida Aisha. Hilo si kweli. Ukirudi katika maraja zao katika vitabu vikubwa vyao vya maulama wakubwa wanaotegemea wote wanakataa kuguswa ummahatil mu'minin. Haya ni maneno ambayo kwamba yanazungushwa na baadhi ambayo kwamba hawakubaliki kabisa kule. Ni maneno ambayo kwamba mara nyingi uzungushwa katika hizi alkanawati alfadhaiya channel ambazo kwamba zimejaa katika dishi zenye kumhudumikia dajali na kumhudumikia Sheitani. Naam, umesikia hayo ma, e, ndugu Muislamu madai yake aliyozungumza. Kwanza kabisa hapa ni kuwasemea urongo mashia, kuwadanganyia mashia katika njia ya kuwatetea, yaani kusema kuwa mashia hawakejeli nani ummahatil mu'minin, mamama wa waumini wake za Mtume alayhi salatu wassalam, au hawaruhusu hilo, wanalikataa hilo, wanalikanusha hilo na kusema kuwa haya yanayopatikana ni kuwa kwenye mitandao peke yake na televisheni fulani ambazo kwamba zinatetea dajjali na sheitani taib lakini vitabu vikubwa wa mashia na mashia wale ulama wao wakubwa hawakubali hilo si kweli bali ukweli kuwa hizi televisheni zinatetea dajjali na sheitani pamoja na kuwa pia vitabu vya mashia na mashia ulama wakubwa wa kishia wanatetea dajjali na sheitani vile vile si kama anavyodai yeye huyu bwana na <clears throat> na hii ndio hali ya masufi masufi daiman kama ilivyosemekana kuwa wao ni daraja ni bridge ya kuingilia kwenye ushia lidhalika hutakuta sehemu ushia umeingia isipokuwa ukipeleleza ukichunguza utapata walitumia njia ya masufi ndio kuingia ile sehemu na ushahidi mkubwa ni kwetu Kenya. Ushia ulivyoingia ulipitia masufi, na wao waliokuwa masufi ndio viongozi wakubwa wa kishia <clears throat> na, na <clears throat> katika hili kuthibitisha urongo wake huno na madai yake haya ambayo kwamba si sahihi, nitakunukulia uh, baadhi ya vitabu vikubwa vyenye kutegemewa katika mashia na maneno ya ulama wao wakubwa wakimlaani wakimkufurisha Aisha radhiallahu anha na wengineo katika ummahatul muslimin bali na masahaba kwa jumla isipokuwa wale wachache wanaotaka wao katika ahlul bait. Tayib, ndio ujue urongo wa madai yake. Kwanza kabisa kuna kitabu maarufu kinachotegemewa na mashia chaitwa As-Siratul Mustaqim ala mustahiqi taqdim njia iliyonyooka ya kubainisha wale ambao kwamba wanaostahiki kutangulizwa yani ahlul bait ndio wanaostahili kutangulizwa akimkusudia hapa nani Ali ibn Abi Talib ndio anayestahili kutangulizwa kitabu hicho kiufupi tu ameanza kuelezea kuwa uh, kumthibitisha kuwa kuwepo kwa Allah mlango wa kwanza mlango wa pili kuthibitisha muujiza wa eh, kuthibitisha utume wa mtume Muhammad sallam tayeb ambao kama ni mlango yote mlango miwili mifupi mlango wa tatu ni kuthibitisha <clears throat> yani isma na kuwa amechaguliwa Ali ibn Abi Talib na mtume mlango mkubwa mlango wa nne kuthibitisha muujizat za Ali ibn Abi Talib na ni mlango mkubwa mtume hakuthibitisha muujizat wala yani kitabu kikubwa kinazungumzia sehemu kubwa inazungumzia Ali alafu mlango wa tano ni kuthibitisha Uh, kuhusu uadui au ukafiri wa Abu Bakar akaja kwa Umar kisha mlango wa sita akaja kwa Uthman akaja alafu baadaye akaja kuzungumzia ummahat almu'mina almu'minin طيب المهم alipomzungumzia Aisha radhiallahu anha anwani ya ule mlango ile fasl anwani yake aliipatia hivi asema faslun fi ummi shurur hii ni fasl hii ni sehemu ya kitabu tutazungumzia ndani yake huyu mama wa shari amuita nani Aisha radhiallahu anha ummu shurur wakati Allah subhanahu wa ta'ala amemuita ni ummul mu'minin yeye na wake wengine za mtume alayhi salatu wasallam Allah subhanahu wa ta'ala asema wazawajuhu ummahatuhum wake za mtumi ni mamama wa waumini, yeye amuita Aisha umu shurur. Ndani yake katika huno mlango chini yake asema haya maneno, asema tanukuu sehemu tu ya mahalu shahid, sehemu ya ushahidi, asema wa amma wasiyatuhu, yani wasia wa mtume alpomusia lahu, yani kumusia Ali, wa amma wasiyatuhu lahu bil irfaqi yani mtume alipomuhusia amenukuu hapo mbele kabla kuwa mtume alimuhusia Ali amwonee huruma amhurumie nani Aisha taib asema ama wasia hunu alikum mtume kumuhusia Ali amhurumia Aisha sikuwa ni makana na manzila ya Aisha la asema fa inna ma huwa sawnun li'irdhi Ali min ahli nifaqi huku ni kulinda heshima ya Ali kutokamana na hawa wanafiki yani Aisha ni mnafiki Mtume akamwambia Ali, mhurumie huyu mnafiki asijaka akaharibu heshima yako. Yani haya maneno asema huyu bwana an mwenye hichi kitabu an kwenye kitabu ambacho kinachoitwa ndio tanguliza kusema jina lake As-Siratu mustaqim ala mustahiqi taqdim. Haya maneno yasema katika ukurasa wa eh, mjalad wa tatu ukurasa 161 mjalad huo huo katika ukurasa 164 amsemea urongo al-Imam al-Bukhari ili kuja kumkejeli nani Aisha sikiliza anavyosema asema wa fi sahih al-Bukhari alfitnatu takhruju min huna min haythu tatla'u qarnu ash-shaytan wa ashara ila maskani Aisha asema mtume alisema fitna itatoka hapa ambapo kwamba kutatoka pembe ya sheitani taib alafu asema akasheria kwenye nyumba ya nani nyumba ya Aisha ni nyumba ya Aisha ndio fitna itatoka na ndio yeye ndio pembe ya ya sheitani haya maneno amsingizia urongo riwaya ya Bukhari ameongeza wa ashara ila maskani Aisha yani mtume akusudia maskani ya nani amkusudia Aisha anavyosema yeye طيب naam <clears throat> alafu tuangalie maneno ya kitabu katika kitabu chingine au kabla hapo hichi kitabu salatu almustaqim ala mustahiqi taqdim alipomaliza akataja hayo maneno nilionukuu na baadhi na mengineyo yote akitaja dalili nyingi kuthibitisha ukafiri wa Aisha kama alivyosema yeye mwenyewe atakayekurudi kuhakikisha arudi hakikishe taib bali amesarihisha wazi mambo jambo la kumkufurisha Aisha na kumuita mnafiki Taib baada hapo akaleta mlango mwingine kamili kuthibitisha ukafiri wa nani wa Hafsa binti Umar ambaye kwamba ni mke wa Mtume sallam طيب hivi ni vitabu vyao kitabu chingine pia Biharul Anwar lilmajlisi maarufu kitabu kikubwa cha ahadith au cha cha, cha, cha tafsiri ya al-Majlisi طيب Biharul Anwar asema ndani yake katika mjalad wa 28 ukurasa kutoka ukurasa 149 mpaka ukurasa 151 طيب أسمى إن أكثر الروايات المذكورة تنتهي إلى عائشة أكيلزي بعض روايات أبو زقابة أهل سنة نستقيمية أسمى نينجيز نرقلي قناني عائشة عائشة نكتك مكثرين من الصحابة نكتك ولي وراوي حديث نينجي أسمى نينجيز نرودي عائشة طيب منين وكين لليم باكك أسمى أسمى وسيأتي في أخبارنا من ذمها والقدح فيها وأنها كانت ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما يتكوجي كخبر زيتو سيسي مشية kueleza kukuwa Aisha yani kukueleza kumkejeli Aisha na kumtia toa na kumjuruhi Aisha na kueleza kuwa Aisha alikuwa akimsemea mtume urongo haya sema al-Majlisi katika ulama wao wakubwa طيب kwenye kitabu chake Bihar al-Anwar alafu aendelea asema wa bil jumla li amir al mu'minin awwalan wa akhiran huwa ashhar min kufr iblis. Aisha kumchukia Ali ibn Abi Talib hili jambo lajulikana zaidi kuliko watu kujua ukafiri wa Iblis yani Aisha alikimchukia Ali alafu aendelea mbele asema kama annahu kama kwa jambo hili la Aisha kumchukia Ali kafin fi dalalati ala kufriha wa nifaqiha latosha kujulisha ukafiri wa Aisha na unafiki wake subhanallah haya maneno wanasema ulama wakubwa kwenye vitabu vyao vya kutegemewa alafu huyu bwana aweso hadha almubtadi almulabbis atuambia kuwa ulama wakubwa wakishia wanakataa kukejeliwa ummahatul mu'minin la haula wala quwwata illa billah huku ni kuwatetea mashia na kufanya kwa kuwa madhhabi yao ienee kwenye awamu nnas kuficha uovu wao ili madhhabi yao ienee wallahu almusta'an ah, ama kuhusu mashia kwa kutokana na masahaba hili zungumza utakavyozungumza ni mengi sana nitakutajia nukulu moja peke yake kwenye kitabu sab'atun min as-salaf ukurasa wa 80 28 eh, eh, kitabu ni cha Murtadha Muhammad al-Husaini al-Najafi asema haya maneno kwenye mukaddima wakati wa msifu mtume ni maqam ya kumsifu mtume sikiliza sifa anazomsifu nazo mtume asema wal mubtala bi ashabin qad irtaddu min ba'du ani dini illa alqalil. Mtume alitahiniwa katika sifa zake ni kuwa alitahiniwa na marafiki na masahaba ambao kwamba walirtadi baada ya kufa, kufa, kufa kwake wote isipokuwa wachache tu ndio ambao kwamba hawakurtadi. Hawa ndio mashia. Alafu aweso atuambia haya ya kutuambia huku kama sikutangaza na kuyetetea na kuyanushuru madhehebu ya kishia ni nini jambo hili. Tusikilize maneno yake mengine, kufikia daraja kuwatukana masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ni ifrati haitakikani kwa sababu masahaba wana hasana kumekuja nususi katika Qur'ani kumekuja nususi katika hadithi imewapa hasana masahaba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa wale ambao kwamba kumekuja hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kujulisha kuwa wao wana mapungufu hawa, sawa wasema hayo mapungufu yao yalotajwa, lakini ambao kwamba haikuja dalili kuthibitisha hilo, ujue wana hasana. Sahaba ni udul. Naam, hapa maashara almu'minin, huku ni kujuzisha kuwakejeli baadhi ya masahaba asema isipokuwa wale wachache ziliokuja nusus kuonesha kuwa wana mapungufu hawa yajuzu kutaja mapungufu yao <clears throat> haya ni maneno ya Yesu huku ni kujuzisha kuwakejeli baadhi ya masahaba na huku ni kumsamia Allah urongo na kumsamia mtume urongo sallallahu alaihi wasallam kumsamia urongo kuwa wao wamejuzisha kukejeliwa baadhi ya masahaba wa hadha kadhibun wa buhtan taib na huenda upotevu hunu aweso ameurithi kwa shekhe lake mpotevu aliangamia uh, Ahmad ibn Siddiq al-Ghimari kama tulivyotanguliza katika uh, juzu ya kwanza ya raddihini kuwa huyu bwana anawalaani na kuwakufurisha adad ya masahaba idadi kadhaa ya masahaba mfano Muawiya, Abu Sufyan, Abdullah ibn Zubair, Amr ibn al-As na wengineo, anawalani akiwakufurisha huyu Ahmad al-Ghimari. Pengine aweso hili amilrithi kwake kuwa baadhi ya masahaba inaojuzu kwa kejeli ni hawa aliwarithi kwa ushehe lake au amerithi katika marafidha mashia wanaomsingizia mtume urongo hadithi zenye kujuzisha kukejeli na kutukana masahaba wallahu almusta'an amma ahlu sunna wal jamaa aqida yao masahaba hatuwataji ila kwa kheri na yaliyotokea katika kutofahamiana baina yao tunayanyamazia hatuyazungumzii kwa sababu ni ya watu ambao kwamba Allah ametangulia kuwaridhia sisi ni nani mpaka tuwazungumzie sisi ni nani mpaka tuwahukumie Allah subhanahu wa ta'ala tawalla amrahum na Allah subhanahu wa ta'ala radhiya anhum wa basharahum bil janna خلاص هذا ili jambo mahkum sisi hatuna haja kuingilia masahaba lidhalika mtume ali sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ashabi ah طيب na tutaona katika nukulu za ahlu sunna kuwa akida yao ni gani alafu na aweso hii ni ameitaja kuwa isipokuwa wachache yajuzu tutaiona je ni akida ahlu sunna ama amerithi kwa mashia kwa marafidha ama amerithi kwa shekhe lake ghimari mpotevu aliyengamia naam الطحاوي رحمه الله الطحاوي الحنفي كتاب شاكي عقيدة الطحاوية أسمها من نسكليزا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم توابين دم صحابة متمسلم ولا نفرط ولا هتبت مباك في حب أحد منهم كم بين دم موجة كواه ولا نتبرأ من أحد منهم ولا هتجتكاسي هتمتنجي موجة كواه طيب wanubghidhu man yubghidhuhum tawachukia wale wenye kuwachukia masahaba wote bila kutoa hata mmoja wa wa bikhairi wa bighairi alkhair yadhkuruhum tawachukia wale ambao kwamba wanawataja masahaba kwa mambo yasiyokuwa ya khairi طيب sikiliza maneno vizuri haya alafu wasema wala nadhkuruhum illa bikhair ama sisi ahlus sunna hatuwataji masahaba isipokuwa kwa khairi tupu hatuwataji kwa shari masahaba wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan kuwapenda ni dini ni iman ni ihsan bughdhuhum kufrun wa wa nifaqun بغضهم كفر masahaba ni ukafiri na ni unafiki na ni الطغيان طيب ووفو sikiliza maneno ya Abd, eh, Muhammad ibn Abi Zamanain huyu katika ulama wa Malikia wa kwanza alikuwa ni ulama wa Hanafia huyu katika ulama wa Malikia kwenye kitabu chake Usulus Sunna asema haya maneno akimnukuu huyu katika salafa asema qala an-nadhr النظر أليسيما وسمعت ابا قلابه يقول لايوب نلمسكية ابو ابو قلابه اكيمامبي ايوب السختياني وتهاني امام ابو قلابه وامبي ايوب السختياني ايوب منافون ابو قلابه امامبي ابو قلابه وانظر هؤلاء الرهط وهنا وانغاليا هاو ايدادي هاو ناني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كون لما صحابه ومتومي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم الا بخير وسيوتاجي اسبوكو خير تبو huyu ayubu sikhtiani aliyepewa wasia sikiliza maneno yake aendelea ibn abi zamanain akimnukuu ayub mbeleni asema qala ayubu sikhtiani ayub asema haya maneno waman ahu min ahu man ahsana thanaa ala ashabi rasulillah faqad bari'a min an-nifaq atakayekuwazungumzia vizuri masahaba mtume sallam huyu amesalimika na unafiki waman yantaqisu ahadan minhum atakayekuwatia kejeli mmoja tu katika masahaba Yesu atuambia isipokuwa wale, yani ni idadi kadhaa ya wale ambao kwamba wajuzu kuwazungumza kiubaya. Ibn Abi Zamanain akimnukuu Ayub Sikhti anasema atakayemtia toa na kumzungumza vibaya sahaba mmoja tu sikiliza hukumu yake taib au yubghidhuhu au akamchukia li shay'in kana minhu kwa jambo ambalo kwamba yule sahaba lilifanya hata kama ni makosa lilimtokezea akamchukia tu kwa hilo asema fahuwa mubtadi'un huyu mwenye kufanya hivi ni mtu wa bid'a mukhalifun lisunnati was-salafi salih amiwakhalifu khalifu sunna khalifu wema waliotangulia wal khawfu alayhi alla yurfa'a lahu amalun ila samai hatta yuhibbahum jamia, na tumhofia huyo mtu amali yake yoyote isikubaliwe, isinyanyuliwe mbinguni, yani zote zikataliwe mpaka arudi awapende masahaba wote. Taib, wayakunu fi qalbihi lahum salima, wayakunu qalbuhu lahum salima, moyo wake umesalimika na masahaba wote. Taib, maneno ni mingi sana, nilikuwa nimenukuu, lakini kulingana na wakati nitafupisha. Huyo ni eh, ulama katika Shafi malikia katika ulama wa shafiia almuzani mwanafunzi wa Imam Shafi'i ambao kwamba ambao kwamba anaambiwa huyu ndo amenusuru madhhabi ya Imam Shafi'i sikiliza yani ya kifiki almuzani kwenye kitabu chake sharh sunna asema طيب ويقال بفضلهم tunafaa tuzungumze tunazungumza mazuri ya masahaba na fadla zao wayudhkaruna bimahasini af'alihim wanatajwa kwa mambo yao mazuri matendo yao mazuri wanumsiku anil khawdhi fima shajara bainahum yaliyotokea baina yao miongoni mwa sintofahamu tunanyamaza hatuzungumzii kabisa fahum khiyaru ahli al-ardhi ba'da nabihim wao ni wabora katika watu wa ardhi baada ya mtumi wabora ni masahaba kiujumla طيب hata wale sahaba duni wa chini yani si duni kulingana na sisi yani ukimlinganisha na masahaba wenzake yeye wa daraja ya chini lakini huyu ukimlinganisha na waliobakia wote katika umma Muhammad ni bora kuliko wote kama utakavyokuona kwenye maneno ya Imam Ahmad yatakayofuatia طيب alafu endelea asema uh, Uh, irtadahum Allah jalla wa azza linabii Allah aliwaridhia wawe ni marafiki wa mtume wake wa khalaqahum ansara lidini na aliwaumba wawe ni wenye kunusuru dini yake fahum aimmatud din wao ni maimamu wa dini hii wa a'lamul muslimin na viongozi wa waislamu farahmatullahi alaihim ajma'in wote Allah warehemu hakuna kutoa hata mmoja eti huyu imekuja hadithi kuonesha mapungufu yake eti huyu la abadan huu ni upotevu na utoevu wa nani wa aweso ametuletea طيب sikiliza imam ahmad kwenye usulu sunna asemaje na huyu ni, ni kiongozi wa nani madhhab ya hanabila هاني مذاهب فقهيه لكن ووتني ماذا منهج موجه انا مذهب موجه كني عقيده لذلك من ياو يوتنا فنانا كني مساله هني صحابه نا مساله بكير كمسائل عقيده اسمع الامام احمد كني اصول السنه فادناهم صحبه يلي من يصح اين صحابه صحابه من درجه ndogo sana افضل من القرن الذي لم يروه نمبورا يي بكي yake kuliko karne ambayo kwamba haikumuona mtume صلى الله عليه وسلم سبحان الله هاني منين اهل السنه اسكليزا vizuri ولو ولو لقوا الله بجميع الاعمال حتى ها وليو كوجا بعد ما sahaba akakutana na Allah kuwa amefanya amali za khairi zote, yule sahaba wa chini ni mbora kuliko wao wote. Hadha huwa, maneno ni marefu, nitakomea na hapo. Anayetaka arudi kwenye vitabu atapata kiukamilifu. Al-Imam al humaydi Abu Bakr al humaydi kwenye kitabu chake usul sunna Sharh Usuli Sunna asema haya maneno, falam nu'maru illa bil istighfar lahum, hatujaamrishwa isipokuwa kuombea masahaba maghfira, hilo tumeamrishwa طيب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان tumeamrishwa tuombe maghfira peke yake hatukuamrishwa kutaja maovu yao au kutaja upungufu wao au kutaja ikawa yani kudai kwa kwa yako na kuyataja hatujaamrishwa mambo hayo طيب alafu endelea asema faman sabbahum au tanaqasahum atakayewatukana au akawataja akawatia dosari na upungufu au ahadan minhum au hata mmoja katika masahaba sikiliza maneno taib hakuna kuvua eti baadhi ya masahaba eti la hata mmoja katika masahaba atakayefanya hivyo falaisa ala sunna huyu hako kwenye sunna taib aweso kwa hilo lilitaja anta lasta ala sunna na kwa mingine ulionayo kwa hivyo urudi kwenye sunna naam taib maneno mengi sana al-imam al Abdurrahman ibn Abi Hatim anukuu kwenye kitabu chake Aqidatu Raziyin kuwa babake na khali yake Abu Zur'a babake Abu Hatim na khali yake Abu Zur'a walinukuu kutoka kwa ulama wote wanaojua kuwa hii ndio akida yao masahaba hatuwataji isipokuwa kwa wema wote kiujumla طيب nayafupisha sahihi ni mengi naam kwa hivyo hayo ndiyo mambo yaliyopokewa kutoka kwa ulama wa ahli sunna hakuna kuvua yote kama sahaba na hili ndilo la weso watuambia isipokuwa wale ambao kwamba zimekuja nusus haya yajuzu ku, na ni gani ni nusus gani hizo unazotajia ikiwa si nusus uliozirithi kutoka kwa uh, Ahmad al-Ghimari potevu au nusus uliozirithi kutoka kwa, kwa Mashia wallahu almusta'an naam tusikilize maneno yake alafu tuendelee kumjibu asema yule bwana nimeishi katika hai mtaa wa Saida Zainab yani mtaa mzima umeitwa kwa jina lake pale alipozikwa nimeishi miaka ishirini hapa alhamdulillah hakuna hata siku moja ninaingia katika kaburi lake kumzuru yani aona ni mankaba aona jambo kubwa amelifanya anaona hiyo ndo tauhidi maskini wallahi hajui kuwa Saida Zainab hajamtaka aslan wallahi angemtaka ndo angemuita hajakutaka shekhe Mwenyezi Mungu atuambie inama yuridu Allahu liyudhhiba ankum arrijsa ahla albayt Mwenyezi Mungu ataka kuepushia uchafu yani ukijiona umeepushiwa na albayt rasulullah ujue ni mchafu Ukijiona umewekwa kando, una miaka ishirini hujamzuru, na maana wewe mchafu, ndio maana umekuwa mbali na wao. Naam, tumesikia hayo maashara almuslimin. Taib, kuwa eti asi hakuenda kumzuru kwa sababu ya yani almuhimu, yani maneno ni ametaja ni kwa sababu kulifanya hili jambo kulikuza kubwa, lakini almaruf maashara almuslimin ni kuwa kabri ya Zainab radhiyallahu anha wa rahimahallah iliyoko Misri ni kabri ambayo kwamba kuna dharikh kaburi lililojengwa na ndani yake kuna shirikiati zinatokezea nyingi kuabudiwa Zainab kuombwa Zainab shirki chungumziwa na khurafat na nataka kuhakikisha ili asach tu kwenye YouTube atapata haya mambo yote andika kabru Zainab fi Misr utaona hii haya ndiyo yaliyowafanya watu wasiende kuzuru makaburi ya hawa watu endapo watakuwa wako kwenye miji ile wasiende kuzuru kwa sababu gani utaenda ukute shirki utaenda upate khurafat utaenda uudhiwe utaenda uone shirki ushindwe kuikanya au uikanye udhuriwe wa hakadha kwa hivyo haya ndio waliofanya watu waende wakose kuenda si eti kwa sababu hawataki kumdhuru Zainab au na wengineo miongoni mwa salihin abadan amel amelinukuu kwa sababu wataka kulifanya hili jambo ni kubwa na kuwadanganya kuona watu waonekane wengine ni waovu hadha huwa taib na ni kama alivyonukuu maneno yeye hapo mbeleni kama atakavyokuja kuyataja kutoka kwa Ali ibn al-Hasan aliposema ayuha nas ahibuna hubba islam tupendeni mapenzi ya kiuislamu fa wallahi ma zala bina ma taquluna hatta baghadtumuna ila nnas hamkuacha kutusemea haya mnaotusemea ya kutukuza kutuadhimisha kutupandisha daraja ya zaidi tunayostahiki mpaka watu wakatuchukia na hivi hivi tunawaambia kwa kuwa nyinyi ndio mmefanya watu waone haraj kuyazuru makaburi ya hawa kwa yale mnaoyafanya makaburini na shirkiyat na khurafat, mpaka mkafanya watu wanadhikika, hawawezi wataka kwenda kuwazuru, lakini hawana nafasi wala hali ya kwenda kuwazuru kwa zile shirkiyat zinazokuwa kule. Taib, zuruni makaburi, zi, makaburi ziara ya kisheria. Taib, yaheshimuni makaburi heshima na ihtiramu ya kisheria. Msiyafanye makaburi ni maabid, sehemu za kuabudiwa au sehemu za kuombwa wa hakadha na sehemu shirkiyat. Naam, ama kusema kwa kuwa Sayyida Zainab hajamtaka, angemtaka angemuita, hadha adhim, wallahi ni jambo adhim sana, ni jambo ovu kubwa sana hili. Zainab amekufa sasa, ni kama maiti wengine wamekufa, hawawezi kutoa sauti kumwita mtu. Kusema hajakuita, angekutaka angekuita, hadha hii maana yake nini? Ni tasarruf na kadar kwa kuwa yeye mtu khalas hutasarraf yule mtu akaja kama wanavyosema masufi auliya wanafanya tasarruf fil kaun watasarruf fil kaun ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Allah akimtaka mtu sehemu fulani huleta kadari yake ikamleta ule mtu paka hapa humpangia ule mtu akaja akatoka sababu mpaka akafika paka pale anapomtaka طيب hii ni ya Allah peke yake si yoyote katika viumbe anaweza kufanya hili Allah peke yake kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu Musa amwambia falabithta sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadri ya Musa ulikaa ahli madyan miaka tulipokutaka sehemu fulani tuje tukuteremshie wahi tulikutepangia asbabu mpaka ukafika paka pale Allah ndo humpangia mtu ama kwa kwa aliyokumaita kimta kaburini kimtaka mtu humleta la abadan ha hili si jambo kumthibitishia si kwa Allah jambo hili hadha shirkun wa kufrun billah ambayo kwamba mtu lao atakufa nayo Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe na hili naam ama kauli yake kusema kwa kuwa inma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt ni kuwa kuitafsiri hivi ingekuwa wewe ukijiona wewe huzuri ahlul bait basi jueni rijsi hii ni tafsirun birra'i wa tafsirun bilhawa ma yajuz hadha amrun qabihun alitakaniwi ifanye jambo ovu sana hili naam sikiliza uh, ulama wanavyozungumza kuhusu kutafsiri Qur'ani kwa rai. Ayub Sikhtiani, imam katika maaima wa ahli sunna, imam katika imatu aambiwa na Abu Qilaba kuhusu jambo la kutafsiri. Abu Qilaba amwambia Ayub, amwambia ah, ya Ayub, haya ametaja nani? Ibn Abi Zamanain kwenye usulu sunna yake, ya Ayub, ihfadh minni thalatha, hifadhi kutoka kwangu matatu. Taib, la tuqaid ahla al-ahwa, usikae na watu wa bid'ah wala tasma' minhum wala usiwasikilize chochote watu wa bid'a wala tufassir alqur'ana bira'yik usifasiri qur'ani kwa rai yako abu qilaba mwambie ayubu sikhtiyani imam min a'immati ahli sunna kisha mwambie fa innaka lasta min dhalika fi shay wewe huko kwenye hilo yani hustahiki kuzungumza kwenye qur'ani kwa rai takuwa wewe aweso yani hii tafsiri umetoa wapi sasa sikiliza tafsiri ya ya, ya mufassirin tafsiri ya sahih asemaje tafsiri ya sahih rejelea kwenye tafsiri at-tabari tafsiri al-baghawi na nyinginezo za tafsiri ni gani wanasema ar-rijsu ni asu ni uovu wal-fahsha na machafu والدنس mambo machafu alladhi yakunu fi ahli al-maasi yanotokea kwa watu maasiya yani maasiya wal-ithm na madhambi طيب ambayo kwamba Allah ameyakataza wa amalu shaytan amala nuziamrisha shaytan hizi rijs طيب yani hii ndio rijs asiyoyaridhia Allah ndio rijs Allah subhanahu wa ta'ala kuambia, kuambia ahlul bait inma yurid Allah liyudhhib ankum ar-rijsa, yani hizi sheria niliwapangia kwenye hini aya ya nisa an-nabi lastunna ka hadim min an-nisa in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض msikizungumza msizungumze na sauti ya kulegeza au sauti ya kuregea yule mwenye maradhi kwenye nyoyo zake akatamani taib ألا فو الله بوخرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج تبرج الجاهلية الأولى كين ما جنباني مسدي بما بام بمكتوكنا كما في الجاهلية والفكوة إن شرائع الله نوامريشا كي وكتازا طيب وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وطعنا الله ورسوله سمين شني صالة تويني زاكا مطيعني الله نمتو من ما أمريشو ما أمريشو نما كتازو هايا يوتي كوانيني الله نوالتيا إلي الله أوكينجنا وشافو مسينجي كوني ماوفو مسينجي كوني مذامي إنو تفسير ناني يا علماء Al-Alusi kwenye kitabu chake eh, tafsiri yake Ruhul Maani asema hii ni aya istinafun inma yuridu Allah liyudhhib ankum rijs ahla al Allah ameanzisha hapa ubainifu istinafu bayani istinafun bayani ni ubainifu uliokuja kubainisha nini mufidun ta'lila amrihinna wa nahihinna unaotufidishia sababu ya Allah kuamrisha na kuwakataza nayo nini asema ni haya kunini kuwaepusha na rijs nini ar ma war-rijsu fil asli ash-shay'u ni kitu kichafu طيب وأريد به هابا يقصدوا نيني وأريد به هنا طيب نيني عند كثير كوينجر كمفسرين الذنب مجاز يعني ذنبي الله amewaletea haya sharia yake hini ili awaepushe na dhambi mkifuata sharia Allah mtaepukana nini na madhambi hii ndio tafsiri ya sahih tusikilize haya maneno yake mengine ndio atakushika mkono siku hiyo kupeleka kwa babu yao kapate shafaa utawatafuta wewe wakimbie hapa lakini siku hiyo utawatafuta wallahi طيب maashara almuslimin tumesikia hapo hiyo kauli aliyozungumza kuwa ahlul bait ndio watakushika mkono wakupeleke kwa mtume kesho yawmul qiyamah kwa shafa'a hadha batilun batilun batilun hii ni batil kwanza takatufahamu shafa'a ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala si milki yoyote katika viumbe Allah subhanahu wa ta'ala asema au kabla hapo yawmul qiyamah hakuna mtu ataweza kumshika mwenzake mkono au kumshu, ku, ku, ku, ku, yani kuwa na amri yoyote ya mwenzake Allah subhanahu wa ta'ala asema yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah siku hiyo amri yote ni ya Allah hakuna nafsi itaimilikia nafsi mwenzake chochote طيب na shafaa au siku hiyo manabii wenyewe manabii wanasemaje nafsi nafsi nafsi nafsi awesa watuambia ahlul bait watakuwa huyashika wale watu wakiwapeleka manabii wasema kila mtu nafsi yangu nafsi yangu طيب نعم نشفاعة يوتني يوتي ملكي الله سبحانه وتعالى حكونا ني ملكي شفاعه يوتي كفيهم بالله سبحانه وتعالى سيما قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون شفاعه ني ملكي الله يوتي نا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه حكونا يوتي تسمامكم تتي يوتي اسبقوا ابي اذني كwanza يعني الله مؤذني شي فلاني زغمزا طيب تتيا كما لو الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بإذني nani atatetea mbele ya Allah isipokuwa kwa idhni ya Allah paka Allah ampe idhni hilo jambo la kwanza jambo la pili hakuna atakayetetewa apate shafaa ya mtume au shafaa ya wale wenye kuomba kutetea watu hakuna atakayeipata isipokuwa yule atakayeridhiwa na Allah acheguliwe na Allah si ahlul bait au wachegue na washike mikono wapeleke la Allah ndo awachegue Allah awaridhie hao peke yao ndo watapata شفاعة الله سبحانه وتعالى سما ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وين كتتيا وتكو إذنيش وكيش يوم القيامة وتتيا هوا حتى وهوا تواتتيا وانو وتاكا أو هنو لتيا وانا أهل البيت كما نفدأي أبيسو لا إلا لمن ارتضى اسبقوا والي مقرب الله سبحانه وتعالى أمي وريذيا طيب نعم وهم من خشيته مشفقون wote wenye kutetea na kutetewa wanamwogopa allah subhanahu wataala wanajihurumia nafsi zao wenyewe iwapi nafasi ya kumtukua mtu mkono kumpeleka wallahu almusta'an naam kwa hivyo anaitaka shafaa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala si kuitarajia kutoka kwa ahlul bait au kuitarajia kutoka kwa mtume ya rasulullah nipe shafaa kumomba hadha shirkum billah abadan mtume haimiliki shafaa ataidhinishwa na ataambiwa mtete fulani na fulani kwa hivyo allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kumuidhinisha mtume allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kusema wewe utetewe mwambie allah nijalie mimi ni miongoni mwenye kupata shafaa mtume alayhi salatu wasalam hilo ni stahiki Naam. Maneno yake tuendelee nayo. Na maulama wakubwa salaf ndio walotupigia mifano mikubwa ya taalluq kufungamana na ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ruz'a Abu Zur'a Ar-Razi katika maulama wakubwa wa hadithi. Abu Zur'a Ar-Razi alipokuwa anakaribia kufa alitoa wasia akawaambia nikifa nizikeni katika madkhali ya kaburi ya Musa al-Kadhi. Wana ile njia kuingiza katika kaburi pale aliposikwa Musa al-Kadhim na mimi nzikeni karibu na pale angalia taalluq paka baada kufa ataka karibu na wao alafu waambiwa namwandika katika kaburi langu wa kalbuhum basitun dhira'aihi bilwasit Naam tumesikia hiyo maashara almuslimin hayo madai kutaja kisa cha Abu Zura kuwa alihusia kifa aziko kwenye miguu ya Musa al-Kadhim na aiandikwe kwenye kaburi lake hiyo aya hii ni urongo na nikumzushia Abu Zur'at ar-Razi rahimahullah أبو زرع عن أئمة السلف علماء أهل السنة الجماعة والتنقلية وليكوا لمعاصرين الإمام البخاري أبو حاتم نوينيو طيب أبو زرع كيسوشاكي معروف كوكو كوكوفاكواك وكرودي كتب التراجم نكتب التواريخ وتباتا نقصة تنيني تحديد يكون فنية تلقين البقوة يوافى طيب البقوة يوافى أبو زرع كوني سكرات الموت علماء محدثين ومكسانيك هابو وانتككم لقنيشة لا إله إلا الله ونموني حايا هوني mkubwa wetu ni kibar muhaddithin. Tayib. wakasema tutumie mbinu nyingine ya kumlakinisha wakawa wanafanya mudhakara hadith hii ni man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna sema hadathana fulan hadathana fulan ikifikia sehemu fulani mtu ushindwa kuendelea kuiona hali ya Abu Zur'a ilivyokuwa ngumu طيب anashika mwingine anashindwa kuendelea Abu Zur'a alivyotambua hilo akaanza yeye isnadi ile kuitaja akaja mpaka kufika kwa Mtume sallama kusema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna طيب akakata roho kabisa hicho ni kisa cha Abu Zur'a cha kufa kwake kilichotajwa ama huyu kisa hicho cha kuzikwa katika miguu ya Musa al-Kadhim na kuandikwa kwenye kaburi wa kalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid ni cha nani sikiliza rudi kwenye kutubu tawarikh utapata طيب kisa hichi kutubu za tawarikh za mashia na za ahlu sunna zote zimeafikiana kutaja kuoncha huyo bwana aitwa al-Husayn ibn al-Hajjaj an-Naili Abu Abdullah ar-Rafidhi al-Khabith ni jirafidhi hizi jirafidhi hili al-Husayn ibn Abd ibn ibn al-Hajjaj an-Naili طيب aliyekufa mwaka 391 tuangalie vitabu vya kishia kwanza vinaonasibisha kisa hichi kwa huyu mshia kwenye ayanu shia kitabu cha Muhammad Amin Najaf shia huyu katika mjallad wa tano kurasa na saba elezea asema kwa tarjama ya huyu rafidhu uh, al-Husayn ibn ibn al-Hajjaj asema tuufia fi sabia wal 20 min Jumada thania, alikufa katika tarehe ya saba Jumada thania mwaka hunu moja bimantiqatu an-Nail Mantika hii ni sehemu inaitwa an-Nail tayib alafu asema wadufina ala rijlei al-Imam alizikwa kwenye miguu ni kulingana na miguu ya kaburi la nani الإمام الكاظم موسى الكاظم طيب بمدينة الكاظمية كنيم هو الكاظمي الكاظمية وكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط وكاandikwa kwenye kaburi lake hii ni aya طيب mwingine atueleza kwa kuwa hilo lilifanywa kwa wasia wake mwenyewe naye pia ni mshia huyu Jawad Shabr Ar-Rafidhi kwenye kitabu chake Adab at-Taf au Shu'ara al-Husain ukurasa wa 157 asema وحمل يعني الحسين بن الحجاج النيلي وحمل إلى مشهد الإمام كبيب وكبليك إلى مشهد الإمام موسى الكاظم كن يسيم البوزيكو موسى الكاظم مشهد ياك ودفن فيه كذيك وهابو وكان أوصى ألكوا بموصية الحسين بن الحجاج النيلي أي موصية نيني أن يدفن هناك بحذاء رجلي الإمام كل نالي قالنا لي ناني كبور لا الإمام موصية زيكوا هابو ويكتب على قبره ناليصية لينديكم كبور لاك وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد طيب na hiyo aya aliyosiaiandikwe طيب vitabu vya ahlu sunna viliwanasibisha hichi kiswa kwa huyu bwana al-Hussein طيب vyote lakini tutawatajia baadhi yani tawarikh zilimtaja huyu bwana zote zinasibisha hichi kiswa kwake angalia at-tarikh al-mu'tabar fi anba'i man ghabar cha Abd al-Rahman al-Maqdisi al-Hanbali angalia shadarat al-dhahab fi akhbari man dhahab cha Abd al-Hayy al-Akri al-Hanbali angalia tarikh ibn al-Wardi طيب na zinginezo utapata hayo naam huyu ndio bwana kinanasibishwa kiswa hichi. Haya ndio mapenzi ya kikwao. Taib, kwa kuzikwa kwake, la abadan, haya si mapenzi hata ukazikwa. Lakini mapenzi ya ahlul bait ni kuhifadhi wasia wa mtume sallam kwa ahlul bait, kuwapenda mahaba ya Kiislamu, tena wale waliokuwa mustaqimin, kwa sababu hakupata sharaf isipokuwa kunasibiana na mtume alayhi salatu wassalam, na mtume alayhi salatu wassalam sharafu yake ni utume. Taib Kwa hivyo anapokuwa hajafuata ule utume na manhaj na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, vipi apate sharaf? Lidhalika, katika halaka ya kwanza tulitaja maneno Ibn Kathir kwa kuwa ni wale almustaqimina min ahli albayt, tayib, na wengineo miongoni mwa ahli sunna ulama. Tayib, almuhim, mapenzi ya salaf ni mapenzi ya kiuhakika. Haya mapenzi ya ki ya kijuujuu ya kimakosa makosa hayalingani na salaf, hata ukataka kuyanasibisha kwa salaf tutaona kuwa ni akina nani kama tulivyoona kwa al Hussein huyu Ar-Rafidhi. Tayeb. Huyu Ar-Rafidhi kiuchache tu tumalizie na haya maneno ya nani uh, Adhahabi kumzungumzia huyu bwana. Umuone huyu bwana je ni kudwa wa kuigizwa kwenye hili lake ama ni kudwa kwako tu peke yake waweso? sikiliza asema al ibn al-Hajjaj Abu Abdullah al-Husayn al-Baghdadi huyu bwana ndio alihusia hiyo aya kama tulivyomuona shairu al-asr alikuwa ni mshairi yeye wakati wake mshairi kweli طيب wasafihu al-udaba lakini mpumbavu katika watu walioshughulika na mambo ya ya lugha mpumbavu safihi wa amiru al-fuhsh ni kiongozi wa uchafu huyo ndio mtu wa kuigizwa weso طيب wakana shiiyan raqi'an alikuwa ni jishia jipumbavu majinan mazahan jicho la kupenda utara na yani mambo ya uchafu uchafu taib la kupenda mzaha mwingi taib hajaan la kutukana tu la kutusi huyo ndo mtu unatuambia kwa kuwa ni kiongozi ha, salafu walikuwa wakipenda ahlul bait wametupajia mifano ukatutajia hichi kisa ukakinasibisha kwa Abu Zura taib ili watu wadanganyike lakini kisa ncho huyu bwana sikiliza hali yake iliyo naam taib mkitaka mifano ya ahlus sunna kuhusu kuwa kuwaheshimu na kuwapatia haki zao Ahlul Bait zimejaa kwenye kutubu ya himaya. Yahitaji tupatie mifano za mashia na marafidhi. Naam, maashara muslimin, tutakomea hapo, tutaendeleza katika sautia ya tatu kumalizia uchafu wake Aweso katika hini aliyoitoa madrasat Ahli Sunna. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.